Ek het een van die oudste woonhuise van Wellington en ook 'n baie beroemde man wat sies in die museum is geonderhou. Hy is gebore in Wellington en ken Wellington soos die palm van sy hand. Omena Weslamit was 'n baie vasberade man wat geglo het in alles wat hy doen. Hy is oor as 70 jaar oud en is ook gebore in Wellington. Hy is die eienaar van die heel oudste winkel in Fonteinstraat met die naam Henry Shoe en Bakery B. Iets wat ek baie waargeneem het gedurende die onderhoud, is dat om Henry se hart in sy werk lê. Om Henry vertel, voor hy die skoenewinkel besit het, was hy maar 'n doodgewone ou skollie wat meneer Gosens se winkel verbygestap het, die vorige eene van die skoenwinkel. En het my altyd gevra, "Opali, as jy nie weet nie, se 1976 het hy die winkel oorgeneem na meneer Gosen se dood." Om Henry sê dat dinge nooit maklik was met apartheid nie. Hy voel dat apartheid dinge baie donker gemaak het maar hy het nie voor dit gekie dat dit nie vir hom gekie om 'n suksesvolle entrepreneur te word nie. Om in hierdie tyd baie dinge verander het verander het in Wellington. Daar was nie baie wankers in die dorp nie. En dinge het baie verander sedert die verlede en nou. Om Henry se gunsteling blom was 'n sonneblom en om skoene reg te maak. Dis kom my stoel um as sonneblom het, want dit was deel van hom Henry. Sy gans lang dinge. Hy het hy het altyd die dus die sonneblom geassosieer met lag. Hy sê dat 'n sonneblom altyd vir hom gesimboliseer het. Maak nie saak watter seisoen dit is nie. Lag is altyd daar. Of hy nou sy kop moet dryf vir hulp, maar hy dan sal nooit dadak lada isi kopyo lan